amusa filmetto el Australio. Dum miai pacintai son articoloi, mi substrecis, ciom grava estas la parola uso de esperanto por la plua evoluo de la lingvo. Mi constias, che tiu parola uso devas ocasi je plurai niveloi. Tio povas esti la persona conversazia nivelo Tio povas ancau esti la nivelo de prelegoi, cun laut legado de textoi, set tio povas ancau esti interparoladoi en filmoi, en ciui la linguaggio havas mesan nivelon inter la du antaue mensigitai niveloi. Giuste tiai filmoi estas ancorau mal oftai en esperantuio char la productado postulas multe da engagigio, cae da prepar laboroi por atingi contentigan resulton. Cae agravas che filmo estu suffice interessa, porce la spectantoi shatu gin. Plei bone estas compreneble se filmo estas ec amusa, char tiam ja eblas giui la filmon cae seque ancau la lingvon. Cae se tio estas ancorau subtenata de subtextoi, ciui faciligas la comprenon de la parolata texto cae de la interparoloi, tiam tio levas la allogon de la filmo ancorau pli alten. Por trovi tian filmon, oni devas cutime longe serci set ciam mi just tra rigardis miain archivoin, mi malcovris filmeton cun la titolo Mia unua kiso el Australio. Ciam mi spectis gin, mi vidis la visagion de iuna viro cion mi jam bone conas. Temas pri Richard Delamore, ciu intertempe jam productis multain proprain filmetoin sub la pseudonimo Evildea. La filmeto racontas pri la serciado cae retrovado de amata iunulino. Cund laboris en gi plurai australiai esperantistoi. La filmon regisoris Nicole Else. Char la filmo jam estis farita antau nau iaroi, cae la temo pri amo restas ciam actuala, Mi pensas che nun estas bona ocaso el starigi la filmon citie en la esperanta retradio. Mi estas certa che ancau vi giuos gin.